Book 2 87 87 87อดีตการของกริยาช่วย Trecutul verbelor modale 1 Trecutul verbelor modale 1 เราต้องรดน้ำดอกไม้ A trebuit să udăm florile. A trebuit să udăm florile. เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ A trebuit să strângem în apartament. A trebuit să strângem în apartament. เราต้องล้างจาน A trebuit să spălăm vasele. A trebuit să spălăm vasele. คุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า A trebuit să plătiți factura? A trebuit să plătiți factura? คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า A trebuit să plătiți intrare? A trebuit să plătiți intrare? คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า a trebuit să plătiți o amendă? A trebuit să plătiți o amendă? ใครต้องการลาจากกัน Cine a trebuit să își ia rămas bun? Cine a trebuit să își ia rămas bun? ใครต้องการกลับบ้านก่อน Cine a trebuit să meargă de vreme acasă? Cine a trebuit să meargă de vreme acasă? ใครต้องนั่งรถไฟ Cine a trebuit să ia trenul? Cine a trebuit să ia trenul? Nu am vrut să mergem mult. Nu am vrut să stăm mult. arai vrut să bem nimic. Nu am vrut să bem nimic. เราไม่อยากรบกวนคุณ Nu am vrut să deranjăm. Nu am vrut să deranjăm. torasap. Tocmai am vrut să dau un telefon. Tocmai am vrut să dau un telefon. ดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ Am vrut să comand un taxi. Am vrut să comand un taxi. ที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน Am vrut să mă duc acasă. Am vrut să mă duc acasă. ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณ crezut că vroiai să-ți suni soția. Am crezut că vroiai să-ți suni soția. ดิฉันคิดว่า คุณอยากโทรสอบถามข้อมูล Am crezut că vroiai să suni la informații. Am crezut că vroiai să suni la informații. ดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซซ่า Am crezut că vroiai să comanzi o pizza. Am crezut că vroiai să comanzi o pizza.